بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mana kechagi suhbatimizda birodarlar siz bilan biz taqvo haqidagi darsimizni bir shoshilish tugatib qo'ygan bo'ldik, lekin aslida ko'proq vaqtni egallashlik kerak edi. Va bugun o'zi tartib bo'yicha ana shu 3-dars rizqqa baraka olib keladigan sabablardan uchinchisi bu siylay rahmni o'tmoqchi edik, lekin ba'zi bir birodarlarni takliflariga ko'ra ana shu taqvo xususida ba'zi bir amaliy misollarda aytib o'tishlik taklifi tushuvdi shunga labbiy deb javob bergan bo'ldik. Mana kecha shu suhbatni tugatganimizdan keyin akalarimizdan bittasi kelib shunday bir savol berib qoldi. Alloh rozi bo'lsin, diqqat bilan eshitayotgan ekan, bir qalbiga borib tushibdi shekilli shu savol kelibdi. Bu uka siz gapirayotgan bu gaplar bari quloq solib tursak, hayotdagi hamma mushkullarni hal qiladigan ishlar shu taqvoga borib taqalyapti. Shu sizning xulosalaringizmi yoki o'qib berganlaringiz biror bir hadisdan hujjatingiz bormi degan bir chiroyli savolni berdi. Birodarlar, bu gaplayotgan gaplar xulosa emas. Bu olimlarning gapi ham emas. Bu hadis ham emas. Bu to'g'ridan to'g'ri oyat birodarlar. Mana shu aytilingan 13 ta foydani Alloh taolo mana shu Qur'onda to'g'ridan-to'g'ri oyatlar bilan isbotlab qo'ygan. Mana ana shu oyatlarni adresi bilan qiziqadigan birodarlar bo'lsa, mana aytib beramiz. Bugun inshaalloh ana shu kecha o'tgan darsimizni bir qancha bir misollar bilan sharhlab berishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana aytdik, taqvo bu Alloh taolo bandalardan talab qilgan yagona narsa. Alloh taolo bizdan rizq so'ramaydi. Bizdan bir shukr, bizdan minnatdorchilik talab qilmaydi, balki bizdan faqat ibodatni, taqvoni talab qiladi. Mana aytdik, taqvo har qanday mushkullarga yechim bo'lgan har qanday bir muammoni e, yechiladigan bir yagona yo'li. Fattaqulloha va yuallimukumulloh dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlar taqvo qilinglar, men o'zim ham yod o'rgataman. Faraz qilaylik bir ota-ona, bir otaki kasaliyatda bolalari hali balog'atga yetmagan edi, vafot etishlari arafasida turibdi. Bolalari sag'ir qolgan, o'lib ketyapti. 4 ta yoki 3 ta kichkina bolasi ana shu beva ayol bilan qolyapti. Ota ketyapti ah, oxirat safariga. Mushkulami? Problemami? Buni hech qanaqa tanish bilish bilan hal qilib olmaydi buni. Bu ketayotgan odam hech narsa qila olmaydi bolasi uchun. Lekin farzandlarini o'zidan keyin yetim qolib, qiylanib ketishligi haqida o'ylaydigan bo'lsa, odam siqilib ketadi. Mana shu o'rinda islom nima deydi? Mana shu vafot etayotgan ota agar tirilik davrida Allohdan taqvo qilib yashagan bo'lsa, xavotir olmasin deyilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, farzandlarini kelajagini o'ylagan ota bo'lsa, bitta narsa qilsin deyapti. U ham bo'lsa taqvo qilsin. Dalil Musa va Xizr alayhissalomlar ana shu bir bilan uchrashib, Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan ilm o'rganmoqchi bo'lib so'ragan paytda meni bilgan ilmimni o'rganishga sabringiz yetmaydi dedi. Va 3 ta voqea bo'ldi. Musa alayhissalom haqiqatan sabr qilmadi. Kemani teshib qo'ydi, bir bolani o'ldirib qo'ydi va nurab yotgan devorni tikka qilib qo'ydi. qishloqqa kirishgan edi, yotoqqa joy so'radi, yoqdi, hech javob bermadi, ovqat so'radi, hech kim bermadi. Qishloqda chiqib ketishyatib, qarasa devorni bir chek bir qishloqni chekkasida bir devor nurab yotibdi. Xizr alayhissalom shunday yengilishmardida ikkala payg'ambar devorni tiga qilib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom 3-chi marta sabr yetmadi aytdiki, "Ha bu dedi bizga yemoqqa, yotoqqa joy bermasa, ovqat bermagan bo'lsa, ha bu devorni urib qo'ydik bu qishloq ahlini devorini. Ha haqqini talab qilmaymizmi deganda, sizni sabringiz yetmagani uchunchisi shu, javobini aytaman dedi-da, nimaga devorni urganligini aytdi. Bu devor ikkita yetim bolani devori edi. devorni tagida xazina bor edi. Devor agar yana nurashlikda davom etganda xazina ochilib qolardi. Bu ikkita yetim bola ana shu boyligini himoya qilib qurb qurbi yetmas edi. Ota-onasi yaxshi odam bo'lganligi uchun deyapti Musa Xizr alayhissalom. Alloh buyurdi, devorni tikka qilib qo'ydik. Birodalar o'lib ketgan ota-ona bola chaqasiga nima yordam qilishi mumkin? Hech narsa qila olmaydi. Faqat taqvo bilan o'tgan bo'lsa, o'lib ketgandan keyin bu taqvodor bandani farzandlari Allohga omonat bo'lar ekan. payg'ambarlar devorini urib qo'yar ekan birodarlar. O'lib ketayotgan odam agar taqvo qilib yashagan bo'lsa, g'am qilmay o'laversin. Agar uy solib berib, mashina bermagan bo'lsa ham, Alloh taoloning omonatida bo'ladi ular. firiayatilla Alloh taoloning hifzi himoyasida bo'ladi bu farzandlar. Birodarlar, o'shuning uchun hadab devor choplaverib, devor quravermasdan taqvo qilib ham yashab ko'raylik-da. Bizdan keyin Alloh taolo farzandlarimizni ko'chada qo'ymaydi. Mana aytdik, taqvo bu payg'ambarlarni yo'li, avliyolarni yo'li. darslarimizni birinchisida aytdik, Alif Lam Mim zalikal kitob la royba fi hudallil muttaqin. Bu kitob taqvodorlar uchun yo'ldagi qorong'ilikda yoritadigan chiroq dedik. Taqvodorlarga yo'l ko'rsatadi bu Qur'on dedik. Ya'ni birinchi kelayotgan oyatlarga e'tibor beraylikda Taqvodor bo'lsang, ine Qur'on senga ta'sir qiladi, deyapti. Ine senga yo'l ko'rsatadi, deyapti. Bir oyatni bir odamga o'qib bersangiz, yig'laydi, qalbi ezilib. Ikkinchi odamga o'qib bersang, baxrayib turaveradi, nima bo'pti deb. Bu nimani belgisi? Ana shu taqvodi yo'qligi. Mana aytdik, taqvo qilinglar, Alloh o'zi ilm o'rgatadi dedik. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Qur'ondan oyat birodarlar. Imom Azamni gapirib o'tdik. Ana shu ikki bir-biriga yopishilib qolib tug'ilgan bittasi o'lik, bittasi tirik chaqaloq. Alloh taolo o'rgatuvdi, ikki og'iz so'zi bilan hozirgi kundagi doktorlar ajrata olmayotgan narsani ikki og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi birodarlar. Biz taqvo qilaylik. Allohni aytgandek yashaylik-da. Uhud kuni musulmonlardan 50 tasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rumotga qo'yib qo'ydi. Orqani himoya qilib turinglar dedi. Biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja olib yutsak ham, o'rningizdan tushmanglar, mendan to buyruq kelmaguncha dedi. 50 ta kamonchi Rasulullohning gapiga labbay deb javob berib taqvo qilib turishganida Xolid ibn Valid orqada otliq qo'shinni boshlig'i edi. 3 marta harakat qildi musulmonlar orqasidan o'tib urishlikka. Lekin ana shu 50 ta kamonchi taqvo qilib payg'ambarda yapida xo'p deb turganda 22 minutda birodarlar 7 marta bayroqdan tirishgan ekan Uhud g'azoti kuni musulmonlar. Tasavvur qilaylik-da. 22 minutga, 23 minutga qolmasdan har 2 minutda bayroqni bittadan o'rgan ekan. 7 marta bayrog'i yiqilganidan mushriklar sarosimaga tushib qochib qoladi. Yarim soatga qolmasdan jang tugadi birodarlar. Nimaga musulmonlarga Alloh bunaqa yengil g'alabani berdi? Chunki taqvo qilishuvdir. Rizq topishlikni ham yo'li shu. Taqvo qilinglar, rizqingizlarga baraka beraman deyapti. Rizqni ollohni huzuridan istanglar, ibodat qilishligi bilan deyapti. Ha endi 22 minut boring yarim soatda ana shu jang tugadi. Musulmonlar mushuklarni quvib qarab ketib qoldi. 50 ta kamonchini eslinglar aytdi. O'ljadan qolyapmiz dedi. Dunyo bo'lgan, dunyoga bo'lgan muhabbat u yerda bir avj olib ketdi. Yuringlar, o'ljadan olib qolaylik degdi Ba'zi bir sahobalar aytishki "Ey, Rasululloh nima degan? Mendan buyruq kelmaguncha jilmanglar, qirilib ketsagan, ham degan" desa, ta'vil qilishdi. Mana bo'lsa kerak u. U bunday bo'lganda bo'lsa kerak, hozir bo'lsa kerak demak deyishgan ekan. Rasululloh urush bo'layotganda tushmanglar dedi. Urush tugadi. Yuringlarda o'tdi, taqvodan tushishni Alloh taolo naq g'alabasini mag'lubiyatga aylantirib qo'ydimi? Qaranglar, taqvoda turdi g'alaba naq bo'ldi. Birpasda bo'ldi. Taqvodan tushuvdi Alloh taolo shunday g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Jazoladi Alloh taolo bandalarini. Musulmonlar yengildi, mushriklar yengdi, 70 ta sahoba shahid bo'ldi. Ularda jussalarini musla qilishdi. Hamza ibn Abdul Muttolibni jigarini chaynadi, Hibbit utib olib qaytishdi mushriklar. Hamro Rasad ketganda to'xta dedi mushriklar. Muhammadni o'ldirmadi dedi. O'lja olmadik dedi. Madinani fath qilmadi, kishi narsa qilmadik biz hali dedi. Yuringlar dedi, istig'ida bosamiz dedi. Musulmonlar ham jismoniy ham ruhoniy bir mag'lubiyatga uchrab, yarador bo'lib Madinada turgan paytda Alloh tomonidan buyruq keldi. Mushriklar orqasidan quvinglar qo'shin bilan dedi. Mag'lubiyatda turgan sahobalar taqvo qilib, qiyin bo'lsa ham payg'ambarning gapiga xo'p deb chiqdi. Mushriklar orqasidan qo'shin bilan chiqishdi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, ba'zi sahobalar bir jismonan bir zaiflashib, yarador bo'lganligidan tuyaga shotiga o'tkazib ko'tarib chiqarishib bo'lgan ekan. Lekin shunday qiyin ahvolda taqvo qilishuvdi, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv soldida, ular qochib ketishdi. Aylanib kelib oqibatda mag'lubiyat g'alabaga aylandi. G'alaba bo'ldi taqvo bo'lganda. Taqvo yo'q bo'ldi, mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyatda musulmonlar taqvo qiluvdi, Alloh taolo g'alabaga aylantirib qo'ydi. Yana qanaqa misol kerak? To'g'rida qarzlarimizdan qutulguncha, ishlarimiz bir joyda kelib olguncha kechasi nafl namoz o'qiymiz. Keyin ishlar yaxshi bo'lib ketgandan keyin nima deymiz? Bo'ldi. Endi shunda ketadi hammasi. Taqvo qilgan bandaga Alloh taolo mahrojni beradi dedik. Va man yattaqillohi yaj'allahu mahroja. Damashqda shu misk degan ko'cha bor ekan, Alloh alam. Tarix bor ekan shu misk deb nomlanishligini. Mana xushbo'y narsani misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlarning davrida bir attor yigit bo'ladi. yoki ana shu hali arshi malolandirdiku ko'tarib yurib material sotib yuradiganlarda. Ana shu matosini ko'tarib uymi savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yurmasa bozorga. Ana shunday savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshigin tagiga chaqirganligiga Qulog'iga tushadi va boradi. Borgani ichkariga kiring, ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikni shunday bekitadida, erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan deydi, zino qilasan deydi. Majbur. Nima qilayin iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, meni uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami, birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonda bu o'rinda? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yuallimukumulloh. Va man yattaqilloh yaj'al lahu makhraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. har qanaqa muammodan chiqib ketish yo'lini o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi, hozir har qanaqasiga bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Men sen bilan zina qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. hojatxona yetirdi ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligina badboy hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushki ambarda hidini taqatib turar edi. Birodarlar, Bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasam siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan. Lekin taqvo qulida Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaylik, bu bo'lgan ishlar birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustor degan qal'ani qamal qilishadi. juda bir mustahkam qal'a bo'ladi. 6 oy qamal qilib olisha olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi. Shu derazani ochiladi, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochib qo'yar ekan, yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi, olisha olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuzigini qop to'sgan. Men deydi, qal'ani qana qilib ochishni yo'lini bilaman deydi. meyatganchilik qilinglar dedi. Qilishadi. Nima deyshad, nima deydi? Ana shu qasrni ichiga tosh otadigan palahmoniga o'tkizishadi-da, qilish bilishini o'z olib turib otishadi. Tunda uchib qalanchiga tushadi. Devol balat, chiqish yo'li yo'q, kunduzi qamal qilyapti 6 oydan beri natija bo'lmayapti, ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi, lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otish o'rgandan keyin Alloh akbar deb qalan eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kesin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchunligini. Bir necha kun kemadi halini qob egasi. Kim? Hiç kim bu kişinin kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqobiga egasi kesin dedi. Amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Waqqosni chodiriga bir kishi kirdi, aytdiki: "Ey amir al Mu'minin" dedi, "Men u kishining kimligini bilaman" dedi. U kishini deydi, uchta sharti bor, shu ishini shartini bajarsangiz, oldingizga kelar ekan deydi. Nima u? U kishini kimligini aytmaysiz ekan. Tarix kitoblariga yozdirmaysiz ekan. Shu Alloh taolo o'ljasi hammi lekin shu uchta shartni qo'yadi, uchala shartida tamomiy ixlos. Birodalar, haqiqatan tarix kitoblariga oltin harf bilan yozib qo'ysa bo'ladigan ishni qildi. Lekin taqvo qilganligi uchun mukofot kutmayapti bandasidan. Alloh uchun qildi. Qabul qildim degani menman o'sha kishi dedi. Hazrat Umar Sa'd ibn Waqqosdan so'raydi keyin xalifa. Ayt deganda aytmayman dedi. Bitta Sa'd ibn Waqqos bu kishining kimligini biladi, o'zi bilan go'rgab ketadi kishining ismini. Hazrat Umar duo qilar ekan. Hazrat Umar birodarlar, tirikligida jannatni biletini qo'liga olgan. Payg'ambar u kishidan rozi bo'lib ketgan. Shayton va ko'chadan kelsa, Umar kelsa teskari qarab ketadigan Hazrati Umar duo qilgan ekan. Parvardigor qiyomat qoyim bo'lsa, meni niqob egasini yonida tiriltirgin degan ekan. Qilgan ishini yaxshi ko'rganligidan ixlos, bu tamomiy ixlos bu. Shu qilayotgan ishida Allohga bo'lgan taqvo bo'lgan ekan, Alloh qal'ani eshigini u kishiga ochib bergan ekan. Minglab akalar, minglagan odamlar bozorlarda yuribmiz, rizq degan eshikni fath qilamiz deb ocha olmayapmiz. bitta taqvodor bo'lsin. Jolut qo'shiniga Tolut qo'shini keldi. 314 ta yahudiylar Shamuel alayhissalom bilan Tolut ismli podsholar tomonidan keldi. 314 ta, milliontadan 8 mingtasi chiqdi. Amaliqlar bilan urushgan yahudiylardan. U 8 mingtadan Urdun daryosini kesib o'tayotganda 314 ta qoldi. 314 ta ana shu Jolutni qo'shiniga ro'parama-ro'para kelganda la taqatan al-yawma bi jaluta va junudi. Bugun kuchimiz yetmaydi vardi. Shunda ichida iymoni bor, taqvodor bandalardan biri 5-6tasi bor edi ekanki, "Ey, tizzalar qaltiramasin. Qancha-qancha oz jamoalar katta jamoalarni Allohning izni bilan yenggan. G'alaba son bilan, qurol bilan bo'lmaydi, taqvo bilan bo'ladi" deb turdi. Shunda jolib chiqdilar adam, kofirlarning kattasi. Kim men bilan yakkama-yakka olishadi? Hech kim chiqmadi, birodarlar. Bo'yi ham yo'q Qurol aslahasi ham joyda edi. Bu Banu Isroil kichkina edi bo'yi hammasini. Qurollar sanasa ham yo'q edi. Necha ming kilometr yurib kelgan edi. Kim men bilan chiqadi deganda 16 yashar yigit chiqmadim birodarlar? Men dedi. Taqvo qilgan uchun chiqdimi? Milliondan 8 mingta. 8 mingdan 314 ta. 314 tadan 20 ta, 20 tadan bitta taqvoga loyiq odam bor ekan, 3 ta toshni otib ulantirib berdi. Birodarlar, biz pushka bilan otib ocha olmayapmiz u degan darvozani. 24 soatlab hujum qilyapmiz, ocha olmayapmiz u yerda. Taqvo qilaylik-da. bitta odam nima qilgan harakat bilan ochiladi Alloh bersa. Taqvo birodarlar. Xo'p, bu erkak kishilar. Ibrohim alayhisalom ayoli Hojarni emizikli Ismoil bilan Bakka degan vodiyga yetalab keldi. Ha? Eslaylik shu qissani. Yetalab keldida, turinglar madadada shohar qason qilib ketdi. Shunda Hojar ona aytdiki, "Ey Ibrohim, bizni tashab ketasizmi shu yerga?" dedi. Indamay ketyapti. Bir dona bolasi, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini o'limga tashab ketyapti. ham Makka shahri bo'lmagan. Ikki marta so'radi, indamadi. Uchinchi marta Allohu amaraka hada?" Yo, Alloh buyurdimi sizga bu ishni dedi. Dedi Ibrohim alayhisalom, "Ha" dedi. "Idan lan yuzayyana Alloh" dedi ayoli. Alloh buyurgan uchun qolsak, unda bizni zoya qilmaydi, sharqasiga qaytdi. Yurakdagi quvvatni qarang. Erkaklarga ibrat bo'ladigan darsda aytdi. Allohning buyrug'i mushada qolsa dedi. Shu harom pulni olmasam Alloh mendan rozi bo'ladimi? Bo'ldi olmadim deganda. Biz u bizni sho'rga borib tashlab olmaymiz kim birodarlar. Faqat savdoda nima qilma deyapti, yolg'on gapirma deyapti. Rizq haqida ham qilma deyapti. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofotda ichib ko'rdinglar hammanglar birodarlar, Zamzam degan suvni. Makka degan shaharda borib ko'rdinglar birodarlar. Taqvo quludi Alloh ko'chada qo'ydimi bu zaifani? Zamzam suvini chiqardi, Jurhum qabilasi keldi, Makka degan shahar paydo bo'lmadimi? Nimani mukofoti bari bular? Taqvodimi? Abdulloh ibn Huzofa Sahmi. Mana sahobalardan. Rumga musulmonlar qo'shin tortib borganda asir tushadi. Asir tushadida ana shu Rumni podshosi bu musulmonlarni dedi payg'ambarga bo'lgan muhabbati juda qattiq ekan, bir sinab ko'rmaymizmi? 5-6 tasini olib kelinglar dedi. Olib keldi. Abdulloh ibn Huzofani olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdi-da, bitta taklif bor dedi. asir tushgan musulmonga bitta predlojeniya bor deyapti. Xo'sh, xo'sh deydi Abdulloh. diningni qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman deydi. Desa yo'q deydi. Bo'lmasam o'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga deydi. Bo'lmasam deydi, yana bitta taklif bor deydi. Olib borishadi, devorga qo'yib, buyurdi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin. cho'chitinglar. Olib boradi qo'yishadi, otishadi, oyog'ini oldilariga, kalonlarga saladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor deydi. Xo'sh, xo'sh deydi. Diningni qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan deydi. Senga juda katta pul beraman deydi. Va qo'yib yuboraman deydi. Xohlamaydi. Yana bitta taklif bor deydi. Vazirim bo'lasan deydi. Birodarlar, uch paytdagi Vizantiyskiy imperiya mana Rim Rum deganda Rimskiy imperiya tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhisalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyani bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz biz quvlagan faqat pulni emas, amalni ham beryapti desa, unamaydi. Unda o'ldirib yuboramiz sen deydi. Shuning uchun keldim deydi. Shunda ko'zini oldida bir qancha musulmonni olib kelib turib qozonda qaynab turgan yoqqa shunday tashlashib yuboradi tirikligicha. Qovjirab, suyagi terisidan go'shidan ajrab ketadi. Abdullohni olib kelib tashlashmoqchi bo'lganda yig'lab yuboradi Abdulloh. Poshshoga aytishadi, yig'lab yubordi deydi. Sindi deydi. Olib kelinglarchi deydi, olib keladi. Nima bo'ldi? talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q dedi. Hali ham o'sha gapimga qo'rqmadim deydi Nima qurib ketgan, nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytaymi deydi Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlavding shunday qovjilab go'shi so'ylanchilab ketdi. Hozir meni ham tashashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib ollohni roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonni mingta emas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? bitta jonimni beraman Alloh rasuliga deb jonimni bittaliga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Poshsho qoyil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deysan, Senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshonamdan o'f qo'ysam, qolgan asr tushgan musulmonlarni ham qatarib yuborasanmi deydi. qayta olaman. Abdulla aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik bir nasroniyni peshanasini o'p qo'ysam, hech narsa bo'lmasa kerak deb peshonasini o'pdi. Podsho ana shu asrlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, abdullohni peshonasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsataverar ekan. Shu kuni o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan, dinida sobit turuvdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasdi ekan. Alloh taolo dushmanlarni makr hilasidan omonda saqlaydi dedik. Hajjoj ibn Yusuf mana qohir xalifalardan bo'lgan, juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohatta bir zinatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moxtaylar buni" deydi hammalar deydi. Shu yerdan ekan bari e, Hajjojdan qo'rqqanlar saroyni moxtab ketishadi. Binosini qarang, ustunini qarang, kalvaga qarang peshqarisini qilib juda moqta edi. Shunda Hasan Basri shunday turadida, ey sizlarga voy bo'lsin" deydi. Firavn bundan ham kattaroq qurgan edi deydi. Firavn bundan ham mustahkamroq qurgandi. Juda yomon edi shu qilgan ishni. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda senlar deydi, bitta Hasan gapirsa gapini qaytarish olmadingmi? Shuncha bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman ha menga deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basri kelganda Allohga tavakkul qiladi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkuliga kelyapti. Mushkuldan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytar birodarlar. Ahmad ibn Hanbal Qur'onni mahluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan mahluq emas, Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Biz nima qilaylikki biz taqvo qilib hayotimizda ko'rmayapmiz shu natijasini. O'shuning uchun quruq gapga o'xshayapti nazarimizda. Zamonamizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qomashgan dini uchun, azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib yuborgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid kechkida tolashga mo'ljallangan it tegmaydi u kishiga. U kishi namoz o'qiganda yonboshiga o'tib turadi. Abdulhamid kechki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid kechkini oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan keyinda, keyin mana shu ishdan pushaymon bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid keshk bog'i qilsa, siydigini yalab kunni o'tkazgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda, soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodalar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shuni bir kalomatini ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20 asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yoqda, uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar, birodalar. Har qanday mushkuldan Alloh chiqargan. It olib chiqib ketayotgan ochiqga chekilganni it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu siradi itinglar" dedi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi, "Ey Alloh maxluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'lagan rivoyat qilishadi birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimani belgisi? Taqvo qilinglar deydi Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'g'i shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu bu pul melichidi birodarlar. Haliga Yog'och usta randani stanogiga yog'och haydayotganda to'pon tushadi taydan. To'poniga qiziqib randalaydimi yoki romi tekis bo'lishi uchun randalaydimi? To'pon uchun randalayotgan duradgor ahmoq bo'ladi. U xolasa xolamasa to'pon unga qoladi, tushadi. Hozir to'pon chiqyapti deb turib Biz Allohni rozi qilishlik uchun taqvo qilaylik-da. Bu risk melish birodarlar. mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganmiz problema qilib. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan öz keladigan narsa. Hali valasabni tepsiz pedallar aylanadi-yu. Darslab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib valasabdan tumshug'ini devorga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qarasa bu aylanaveradi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman deydi Alloh azza va jalla. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarni eng hurmatli balatinglar Allohdan ko'p taqvo qilganinglar dedi. Mana birodalar. Bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'liq yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ular Nima demadinglar? Qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha bir boyvachalar kelib ketgan, ularda atana bola chaqasi ham islamaydi kerak bo'lsa. Lekin taqvo qilganlarda Alloh taolo mana shuni o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobeinlar olimlar gapni indallosi akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yurishadi deyapmiz. Gapdim deb po'stkallasi. ha, nima taqvo qilsam ishlarim yurishar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajab emas keyin tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidukum quvvatan ala quvvatikum va la tatawallaw mudbirin. Mana Xudo alayhisalom aytadi: "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" deydi. "Quvvatingizga quvvat qo'shadi deydi. Quvvatingizga quvvat qo'shadi. Albatta ikkita yeymiz. kuchliroq otimiz, Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeylar birodarlar. Yong'oq yeylar ikkita ovqatdan keyin. Ya xilma-xil taomlar yeylik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzukib qolmaylik. Taqvo qilaylik-da birodarlar. Saharlik qilmasangiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qorinda? Biz ovqatga suyanmaylik, qonimizni tikka turishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik, hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsamizni hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyat bilan tugatamiz. Agar ular deydi Alloh taolo Tavrot va Injilni qoyim qilishganida deydi mana shu Banu Isroil. Oyoqlarini ostidan ham baraka kelardi, ustlaridan baraka kelardi, lekin inkor qilishdi. Shu qilgan ishlari tufayli bizlar azobladik deydi. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarini yengil qiladi Alloh taqvoli bandasini Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi Taloq surasi. Xavf va xatardan Alloh omonda saqlaydi A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi Moida surasi. Osmoni yerdan barakani yog'diradi A'rof surasi. Dushmanlarni makr hilalardan o'zini nari qiladi Oli Imron surasi. Ilm beradi Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo Toha surasi. Har bittasiga birodalar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu. Gap qisqasi, taqvodor bo'laylik. Ikki dunyomiz obod bo'lishini xohlaydigan bo'lsak. Undan boshqa yo'l yo'q, birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.